Aziz radio anglığıcı qarindaşlar, diqqətinglər Heyt gəldi namlıq şeirdə bolsun. Hit boldi u şəhərlərdə, sancaq-sancaq bina ara, dastıxandı nazu ni'mət, biləklər mu herib tala. Hit boldi bu çöldə tağda, sancaq-sancaq arçı ara, ko'ngillar xo'sh dastxondin qalblardan shukr yag'an islom bilan kufrningki ummatida farq to'la barakatlik xush hidlarmi fasl idi qurg'on go'ya nima uchun kulki uyoq bu tashlarda qonlar sirg'a kulki sado sen tarafda nuchun bu o'y qon va yig'a Sana kafir kulib giler, musulmonga azar xopa o'xshash bo'lmay qoldig'i ish bir davoda turganlarga qalblardan nur chaqnar iymon Rabbi uchun kulfat ne'mat tog'utlarga dushman bo'lmoq mujohidqa asli sunnat dard to'kmaymiz olam kezib dardman millat asli kufr jihad qildik olam kezib o'lsak shahid qolsak qozi islomga o'ch nasoralar Yahudiga bo'ldi ulfat, do'sting kimdir, dushmaning ham, ko'zingni och, uyg'on ummat. Din kimningki itoating butun bo'lsin bir Allohga, kofirlarga bosh ekkanda islom ketar adoqlarga. Islom kimning o'yladingmi? Islomsiz xor bo'lmadikmi? Nadi ko'rding bir kofirni? rahatlanıp bir öldümü. Sende ümmet kuvvet köptür. Vücutlardan iman taşsın. Tağutlarga cihat açkın. it tonguzlar beder kassın.